Auscultu cae ripetu. Porzio sestexes. Mi usas matene la rasa paraton. Gi taugas trebone por mia rasado. Voi foie mi tamen min rasas mal seche. Mi smiras la schaumon sur mian visagion. Si havas de longe secretan amanton. Si tutte ne volas paroli pritio. Sed iam si devos malcasci la veron. Por havi la benon de siai che patroi. Sur meti ciappelon, ne estas devigo captucoin virinoi ne nepre besonas. La haroi ja povas ornami la capon. Ciu buclai, au glatai, ciu nigrai, au blondai. En nia frostuio trovigas nutrajoi. Viando, colbassoi, fromaggio, cae pano la temperaturo mal alta conservas tre longe mangiajoin por nia consumo. Si vidis hodiau la ex colleginon, cun ciu si havis malvastan rilaton. Do ili babilis pri tempoi pasintai, cae pri la crescado de siae genepoi. Mi shatas bracumoin en vivo reala, char ili transdonas la varmon de coro. Nur vidi bracumoin ne estas suficie. Ni vere bezonas la corpan contacton publicae nageioi ja estas necessai. Precipe infanoi profitas de ili. Ne eblas por ciui veturi al lago. Por tie travivi someran plesuron. Riposi tag mese dum sestec minutoi redonas la forto in post streccia laboro. Vi povas objeti che dauras tro longe? Char eble suficias iam dudec minutoi. Dum estas somerae lerneae ferioi, infanoi besonas dum tagan ocupon. Ien tasco tre grava por sanae geavoi. Se ne libertempas iliae gepatroi. Geavoi dum alta sezono resignas. Ferii en sudo, en luxa hotelo. Por ili pli taugas la randai sezonoi. Cun presoi malaltai sen bruo amassa. Cai nun, dum Augusto, la vivo publica, funccias nur je tre mal alta nivelo. Nun estas fermitai publicai varteioi. Infanoi besonas privatan zorgadon. Necessas profunde esplori la factoin por bone compreni la causoin de tio. La politicistoi shainigas agadon, sed ili nur trompas la propran popolon. Li jetis moneron, cae estis bonchanza. Li vencis en ludo, cae gainis premion li povis espesi nun iom da mono, por festi comune cun siai amicoi. Li estas felicia pro tiu bon chanzo. Neniam antaue li gainis en ludo. Li vidas nun cion en rosa coloro, cae planas ferii cum sia edzino. Mi curis al tramo. La pordoi fermigis. Mi devis attendi quar pluain minutoin. Sur benco mi scribis citiun versajon. Mi seque foriris, por legi gazetoin si mangis mirtelo in cum pura iogurto. Si volas aplici alian dieton. Si celas eviti liberan zuceron. Por mangi prefere tre sanain nutrajoin.